بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب بدأت ببسم الله في النظم أولا أولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعتراته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما دائما وما ليس مبدوءا به أجذام العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Draga moja braćo, plemente i cijene sestre, svima nama, inša Allahu Teala, vjernicima i vjernicama, Allah Đalle Jalaluhu, naš uzvišeni gospodar, treba da bude na prvom mjestu. Da ljubav prema njemu, subhanahu wa ta'ala, ispuni naše srce. I zasigurno jedan od dokaza da vjernik i vjernica najviše vole Allaha subhanahu wa ta'ala svoje srce posvetili su Allahu subhanahu wa ta'ala svoj život, svoju smrt i ostalo, jedan od najvećih dokaza jeste i često spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. A zasigurno, ono po čemu se naš uzvišeni gospodar najbolje i najljepše može spominjati – jeste njegov plemeniti govor. Jeste njegov plemeniti časni govor, Kur'an i Kerim. Dakle, vjerniku i vjernici, najveći cilj na Dunjaluku trebao bi biti spoznaja Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi, učenje istih riječi, razmišljanje o njima i praktikovanje istih riječi i da svoga gospodara što češće spominju sa njegovim, upravo njegovim govorom. Jer onaj koji ga je najbolje i najljepše opisao našeg uzvišenog gospodara i rekao istinu o njemu jeste upravo on, Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zasigurno jedan od najvećih dokaza naše iskrenosti i naše istinite tvrdnje da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala jeste upravo naše druženje s njegovim govorom, njegovom knjigom Kur'an i Kerimom. Kao što se i prenosi od Selefa, konkretno od Ashaba, konkretni od Osmana ibn Afana radijallahu ta'ala an, da je govorio onaj koji tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala neka se okuša sa njegovom knjigom, neka se okuša s njegovom riječju, Kur'an i Kerimom pa ko se bude družio uz njega, Allah subhanahu wa ta'ala njime često spominjao, inša Allahu to je jak dokaz da ga iskreno i voli Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo mi uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu, moleći ga subhanahu wa ta'ala da nas podrži u ovoj našoj namjeri, od večeras u ovom našem terminu utorkom, ako nas Allah subhanahu wa ta'ala poživi, dadne nam zdravlja, inša Allahu iščitavati Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu Kur'an i Kerim i komentarisati je na osnovu hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu islam i govora ispravnih učenjaka. Pa uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu večeras ćemo se družiti sa surom Al-Fatiha. Sa surom Al-Fatiha reći nešto o njoj, njenoj sadržini, njenim imenima, odlikama, i kratko je, inša Allah, prokomentarisati, izvući koristi iz iste sure, inša Allah, moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u sprovedbi svega toga. Dakle, sura Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha po ispravnijem mišljenju je mekanska sura. Kao što vam je poznato, pojedini komentatori Kur'ana mu Fesiri kažu da je također i Medinska sura. Pojedini od njih kažu da je sura Al-Fatiha dva puta objavljena. Da je jedan put objavljena u Mekki, a drugi put u Medini. Ispravno je, inša Allah da je to Mekanska sura. Sastoji se iz sedam ajeta i svojim sadržajem sura Al-Fatiha govori o osnovama vjere obuhvata osnove vjere, govori o akidetu, govori o vjerovanju Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena i njegova uzvišena svojstva, govori o Allahu subhanahu wa ta'ala rububijetu, dojstojnosti da jedini on, Jelle Jelaluhu, bude gospodar, o njegovom uluhijetu, da je jedini on, Allah subhanahu wa ta'ala, istinski Bog dostojan obožavanja, sura Al-Fatiha govori o izdvajanju Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog o ibadetu općenito, zatim u traženju pomoći od njega uzvišenog, govori da se dova traži samo od njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Sura Al-Fatiha govori da se uputa i postojanost na pravom putu, istinskoj vjeri, ispravnom vjerovanju i dobrim dijelima traži samo od Allaha subhanahu wa ta'ala ova sura Al-Fatiha govori o propisima, govori o vjerovanju u proživljenje, pojašnjava sretne i nesretne na Dunjaluku i Ahiretu, sretne kojima je Allah subhanahu wa ta'ala darovao svoje brojne blagodati i nesretne na koje se Allah subhanahu wa ta'ala srdio i koji su zalutali, otišli s pravog puta na stran Pojedini islamski učenjaci, mufesiri, komentatori Kur'ana, od kojih je i imam Al-Qurtubi, rahimehullahu ta'ala, imam Nisaburi i mnogi drugi, spominju 12 imena za ovu časnu suru. Spominju 12 imena za suru Al-Fatiha. Svakako, neka od tih imena islamski učenjaci su izveli iz vjerodostojnih hadisa – iz vjerodostojnih šariatskih tekstova, prije svega Kur'ana, pojedina su imena izveli iz Kur'ana i vjerodostojnih hadisa, dok su neka izveli na osnovu značenja i same sadržine sure. Pa ta imena su sljedeća. Ta imena su sljedeća. As-salat. As-salat. Dakle, pojedini komentatori mufesiri Kur'ana, komentatori Kur'ana, kažu da se sura Al-Fatiha još naziva As-Salat, odnosno namaz. Zbog čega? Zbog hadisi Kucija u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže podijelio sam namaz između mene i moga roba. Podijelio sam salat, namaz između mene i moga roba, pa kada rob, čovjek, kada kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, to jest kada odpočne učiti suru Al-Fatiha, Pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje za suru Al-Fatiha kaže namaz. Podijelio sam namaz, odnosno podijelio sam Al-Fatihu između mene i moga roba. Pa kada rob kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kaže moj rob me hvali. Pa kada kaže Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala odgovara. Maliki je umidin, Allah subhanahu wa ta'ala odgovara Iyake nabudu wa iyake nasta'in. Allah subhanahu wa ta'ala jeli odgovara i kaže ovdje sam podijelio namaz, namaz između mene i moga roba. Pa dakle, na osnovu ovog hadisa komentatori Kur'ana kažu za suru Al-Fatiha da se naziva As-Salat namaz. I ovaj hadis je svakako vjerodostan, bilježi ga ima muslim u svome sahihu, bilježi ga ima malik u svojoj muvati, Ahmedu Musnedu, imam Nesai, Tirmiz ibn Mađe ibn Hibbane, Abu Avane i Bukharija u Ef'alil Ibad i mnogi drugi. Također jedno od imena jeste Elhamd, Elhamd zahvala, jer se u njoj odma na početku spominje zahvala, zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim spominje se ime sure Al-Fatiha kao Fatihatul Kitab, početak knjige, početak knjige, jer se njome odpočinje Kur'an i učeći i pišući, ili tako? Kur'an kada se odpočinje učiti, odpočinje se upravo dakle sa ovom surom, pa se stoga zove Fatihatul Kitab, dakle ona s kojom se odpočinje knjiga, dakle i učeći i pišući. Također Ummul Kitab, Ummul Kitab, jedno od imena sure Al-Fatiha jeste Ummul Kitab, odnosno majka knjige. Majka knjige zbog hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam u kojem stoji Alhamdulillah jeste majka Kur'ana i majka knjige i sedam ajeta koji se ponavljaju. I hadis je vjerodostojan, bilježe ga imami Buharija Muslim i mnogi drugi. Također, na osnovu ovog prethodnog hadisa, vjerodostojnog hadisa, jedno od imena sura El Fatiha jeste Ummul Kur'an, majka Kur'ana majka Kur'ana, jer je u hadisu prethodilo Alhamdulillah jeste majka Kur'ana i majka knjige i sedam ajeta koji se ponavljaju. Seb'ul Methani. Pa to je također sljedeće ime sure Al-Fatiha. Al-Methani, to jest ona koja se ponavlja ili ajeti koji se ponavljaju Dakle, zbog prethodnog hadisa, kao i zbog toga što se sura Al-Fatiha stalno ponavlja na namazu, na svakom rekatu stalno se sura Al-Fatiha ponavlja na svakom rekatu u namazu, bez obzira da li se radilo o fardu ili na fili. Također od imena sura Al-Fatiha jeste Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim, veličanstveni Kur'an, zbog hadisa kod imama Bukhari, rahimahullahu ta'ala, u kojem se spominje da je Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao plemenitom ashabu Ebu Sa'idu el-Mu'alli radijallahu ta'ala nakon što mu je obećao da će ga podučiti najveličanstvenijoj suri u Kur'anu. Pa mu je rekao, to je Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sedam ajeta koji se ponavljaju i veličanstveni Kur'an. Pojedini komentatori Kur'ana kažu za suru El-Fatiha da se zove također Šifa lijek. do ovog imena su došli na osnovu hadisa početak knjige Fatihatul Kitab jeste lijek od svakog otrova. Početak knjige, dakle sura Al-Fatiha, jeste lijek od svakog otrova. Međutim, ovaj hadis je slab, naprotiv izmišljen, ubačen. Bilježi ga Abdurrahman ibn Nasr ad-Dimiški u dijelu Al-Fevaid, lancem prenosilaca koji je halik, koji je upropaštavajući, ne može se nikako prihvatiti, jer u lancu prenosilaca nalazi se selam At-Tavil koji je optužen za ubacivanje i izmišljanje hadisa. Nakon njega odmah u lancu prenosilaca je Zaid al-Ama koji je slab. I ovom hadisu svjedoče i drugi hadisi, međutim također u njihovom lancu prenosilaca nalaze se ljudi kojima se nije radovati. Pa se tako u lancu prenosilaca nalazi Muhammed ibn Zekerija al-Gulabi al-Basri za kojeg Darakutni kaže da je izmišljao hadise da je izmišljao hadise. I ovaj hadis, da se neko ne začudi, je li spomenuo je imam Ibn Ketir, rahimahullahu tala, u svome tefsiru, kao što ga je također spomenuo El Kurtubi u svome tefsiru i pripisali su ga, je li Allahom poslaniku, alejhi salatu vesselam odnosno da se prenosi preko Ebu Sa'ide al khudri radijallahu ta'ala do Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Međutim, ispravnije da je ovaj hadis mursel, da je prekinut, dakle ne nalazi se u njegovom lancu prenosila za Ebu Said al khudri ne spominje se, pa je stoga njihova tvrdnja neispravna, kao i zbog toga što se o njihovom predanju kojeg navode u svojim tefsirima ne spominje otrov, ne spominje otrova na takav način bez dakle ovog dodatka. Dakle, od otrova, da je lijek od svakog otrova, na takav način bilježi hadis Imam Bejheqi, rahimahullahu ta'ala, u šu'abu limanu, međutim, dakle, i to predanje je mursel. Dakle, nedostaje ashab, prenosi se od Abdul Melika ibn Umeira. Tako dakle da ove riječi kao hadis nisu ispravne i na osnovu toga, dakle već su izmišljene, ubačene i na osnovu toga, na takvim riječima ne može se nešto izgrađivati. Pa ne bi bilo u redu dakle da se ovo ime pripiše za suru El Fatiha. Od imena sure El Fatiha jeste Rukja. Rukja to jest ona koja se uči prilikom učenja Rukje šariatskog liječenja zbog vjerodostojnog hadisa u kojem se spominje da je vjerovjesnik alejhi salatu wasalam rekao jednom od ashaba koji je proučio suru Al-Fatiha o boljelom namjesniku jednog naselja kada je dakle došao i obavijestio ga šta je uradio, kako je postupio, upitao ga je Allaho poslanik alejhi salatu wasalam, a otkud si znao da se ona uči u rukije? kako si znao da se sura Al-Fatiha uči u ruki. Hadis je vjerodostajan, bilježe ga imam Bukhari, muslim Abu Dawud, Ahmed i mnogi drugi. Također, pojedini islamski učenjaci za suru Al-Fatiha kažu da se zove El-Esas, El-Esas, odnosno osnova. Osnova. Do tog imena su došli na osnovu riječi Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma koji kažu da je rekao osnova svih objavljenih knjiga jeste Kur'an. A osnova Kur'ana jeste sura Al-Fatiha, a osnova sure Al-Fatiha jeste Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. I ovo predanje spominju na Isaburi u svome tefsiru Ibn Ređeb u svome komentaru na suru Al-Fatiha, nakon čega kaže lanac prenosilaca ovog predanja nisam provjeravao. Tako da Allah najbolje zna jesu li ovo riječi Ibn Abasa radijallahu anhuma. Također, kažu za suru Al-Fatiha da se zove Al-Vafija, ona koja je potpuna. Pa se prenosi od Sufjana ibn Ujejne, rahimahullahu ta'ala, da je rekao sura Al-Fatiha naziva se Al-Vafijom, jer ona ne dozvoljava da se išta od nje ostavi već se mora doći s njom u potpunosti. U potpunosti se mora proučiti, pa tako ukoliko bi se na namazu proučilo samo pola sure El Fatiha, namaz ne bi bio ispravan dok za Mahšari u svome tefsiru kaže da se sura Al-Fatiha naziva Al-Wafija zato što ona u potpunosti na najbolji način obuhvata značenje zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala, značenje robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala na najbolji način opisuje uh, opisuje na najbolji način Allahove subhanahu wa ta'ala nagrade i kazne, odnosno obećanja i prijetnje, što se sve ostalo, dakle sve to se spominje na drugim mjestima u Kur'anu, međutim u suri El-Fatiha najljepše i najpotpunije je spomenuto i objašnjeno. I dakle, 12. ime, kako kažu spomenuti islamski učenjaci, za suru El-Fatiha jeste El-Kafija. Jeste El-Kafija, ona koja je dovoljna, jer je ona mimo bilo čega drugog iz Kur'ana dovoljna, dok ništa drugo iz Kur'ana ne može zamijenuti, ne može zamijenuti suru El Fatiha. Pa se u sličnom značenju prenosi hadis koji se pripisuje Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, bilježi ga Al-Hindi u Kenzulu Malu i Dejlemi u Firdevsu, Allah najbolje zna njihovu vjerodostojnost. Vjerodostojnost, dakle, tih predanja. Neke od odlika sure El Fatiha prije samog komentara – slična sura nije objavljena u prethodnim knjigama. Sura slična suri Al-Fatiha Sura slična suri Al-Fatiha nije objavljena ni u jednoj prethodnoj knjizi. Od Ebu Hureyre radijallahu talan se prenosi da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u podružem hadisu rekao Ma anzal Allahu fit tavrati, wala fil inđile, wala fil zebure, wala fil furqan misleha. Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio niti u Tevratu, niti u Inđilu, niti u Zeburu, niti u Furqanu suru sličnu suri Al-Fatiha. I šeheh Albani, rahimehullahu ta'ala, ovaj hadis je ocijenio vjerodostanim u sahihu targiba i tarhiba. Također, kao što ste čuli u hadisu Ebu Saida ibn Mualle kod imama Buharije, sura Al-Fatiha je najveličanstvenija sura u Kur'anu. Komentar sure Al-Fatiha. Ova sura, sura Al-Fatiha, na njenom početku nalazi se besmela, nalazi se Bismillah. Dakle, riječi Bismillahirrahmanirrahim. Kao što vam je poznato, sve sure, izuzev sure Tauba, otpočinju sa Bismillom, Bismillahirrahmanirrahim. Sve sure, 113 sura, dakle, izuzev sure Tauba, 113 sura otpočinju sa Bismillom, Bismillahirrahmanirrahim. Dakle, kako bi bio ispravan prijevod, nemojte se čuditi, Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha sve milosnog, milostivog. U ime Allaha sve milosnog, milostivog. Ne, dakle, kao što je kod nas uobičajeno, u ime Allaha milostivog, samilosnog. Već, dakle, ispravniji prijevod bi bio u ime Allaha sve milosnog, milostivog. Pa dakle, ovdje vidite i čujete Bismillah. Bismillah u ime Allaha ili s Allahovim imenom. U arapskom jeziku, vjerovatno je nekim od vas poznato, postoji pravilo, postoji pravilo da kada se riječ u jednini spomene uz Allahovo ime, ukoliko se riječ u jednini spomene uz Allahovo ime, tada ima značenje množine odnosno sveobuhvatnosti. Pa ovdje ism, ism, dakle ime, je u jednini. Množina od ove riječi u arapskom jeziku, dakle od imena, imena, dakle na arapskom jeziku jeste esma. Pa ovdje je dakle riječ u jednini spomenuta uz Allahu subhanahu wa ta'ala ime, pa dakle ima značenje množine sveobuhvatnosti. obuhvatnosti pa bi stoga, dakle, značenje bilo sa svakim Allahovim imenom. Sa svakim Allahovim imenom. I ovo nam govori i ukazuje odmah, dakle, na početku Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, saznajemo i Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da je Allah subhanahu wa ta'ala najveće, da je Allah, dakle, najveće Božje ime. Sa svakim Allahovim imenom. Allah se, dakle, tu spominje odmah. Zatim, dakle, druga Allahova subhanahu wa ta'ala imena. Sa svakim Allahovim imenom. I Allah je ime gospodara svih svjetova. Ovim imenom niko drugi se ne naziva. Ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala ime, dakle, Božje ime, Allah, Allah, osnova je svih drugih Allahovih imena. Pa sva druga Božja imena slijede ovo ime. Zbog čega se ovdje kaže Bismillah? Je li tako? Bismillah, kaže se u ime Allaha. Ili kaže se od Allahovih imena jeste i ime Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Ghafur. Dok rijetko ste kad mogli čuti, ili nikada, da neko kaže od imena milostivog jeste Allah, ime Allah. Već uglavnom se kaže od Allahovih imena jeste milostivi, svemilosni, onaj koji je silni i slično iz ovog dakle imena Allah proizilazi Allahu subhanahu wa ta'ala osobina ilahijet, odnosno osobina koja pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. A to je dostojnost da se samo on, Allah subhanahu wa ta'ala, obožava od strane svih stvorenja, od strane svih njegovih stvorenja. Pa dakle, ovo ime je najveće Božje ime. Allah je najveće Božje ime. I ono što govori u prilog tome da je Allah najveće Božje ime jeste i hadis u kojem se spominje da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam čuo jednog od ashaba kako uči u dovi Allahumma inni es'eluke anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad al ahad as samed alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dakle Allahu moj ja svjed, ja svjedočim i ja te molim svojim svjedočanstvom da nema drugog istinskog boga osim tebe. Da si ti jedan jedini, onaj koji utočište svemu, onaj koji nije rodio i rođen nije i kojem ništa ravno nije. Kada je čuo tu dovu Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao je doista je zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim najvećim imenom kojim se Allah subhanahu wa ta'ala odaziva. Kada ga neko tim imenom zamoli, Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva. Pa ono što ide također u prilog tvrdnji da je Allah najveće Božje ime jeste i brojnost spominjanja ovog imena u Kur'ani Kerimu. Pa se ime Allah u Allahovoj knjizi spominje 2724 puta. Ime Allah spominje se u Kur'anu 2724 puta, što nije slučaj ni sa jednim drugim imenom takav. Dakle, ovo ime se najviše spominje u Allahovoj knjizi. Također, čuli ste dakle da sva druga imena slijede ovo ime. Pa i Allah subhanahu wa ta'ala također kaže u svojoj plemenitoj knjizi وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ I doista Allahu pripadaju najljepša imena. Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao i milostivom pripadaju najljepša imena. Već dakle sva druga imena pripisao je dakle Allahu dakle tom imenu. Sva druga imena slijede ovo ime. Također Allah subhanahu wa ta'ala kada sebe opisuje i kada upoznaje ljude o sebi, na prvom mjestu spominje ovo ime. Na prvom mjestu spominje ovo ime i na osnovu toga, dakle, i ovu osobinu, da je jedini on dostajan da se obožava. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kada se predstavlja, kada se predstavlja vjerovjesnicima, poslanicima, kada govori o sebi, konkretno, dakle, Musa'u, alaihi salatu wasalam, kao što vam je poznato, jeli, šta se desilo kada je Musa, alaihi salatu wasalam, izašao sa svojom porodicom, pa je vidio tamo negdje, jeli, u šumi vatru, pa je rekao, sačekajte me, ja ću vam donijeti ili, dakle, vatre, ili ću vam donijeti nekakvu vijest, pa kada je došao do tog mjesta, Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao je, dozvao je Musa, alaihi salatu wasalam, i rekao mu Ja Musa, inni en Allahu Rabbul Alemin. O Musa, doista sam ja Allah, gospodar svih svjetova. Zatim na drugom mjestu, kako se spomnije, dakle, u Kur'ani Kerimu rekao je Inneni en Allahu la ilaha illa ene fa'budni. Rekao je Musa, doista sam ja Allah, nema drugog Boga osim mene, pa samo mene obožavaj. Također, svima nama je dobro poznato da najveličanstveni ajet, ovamo je bilo, dakle, uvoda u suri Al-Fatiha, najveličanstvenija sura u Kur'anu jeste sura Al-Fatiha, dok najveličanstveni, najuzvišeniji ajet u Kur'anu jeste ajetul kursi. 255. ajet sura Al-Bekare, jeli poznat kao ajetul kursi. Zbog čega je najuzvišeniji, zbog čega je najveličanstveniji to ajet u Kur'an i Kerimu, zbog toga što od početka do kraja govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Od početka do kraja govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je zbog toga i najuzvišeni ajet. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u tom najuzvišenijem ajetu govori o sebi od početka do kraja i odpočinje govor o sebi s kojim imenom? Kaže Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illa. Spoč, počinje dakle sa ovim imenom. I također dove koje upućujemo svome gospodaru jedinom, Jalla Jalaluhu, svoje dove odpočinjemo najčešće Allahumme, Allahumme. A to je dakle Allahu moj. Allahu moj. Najčešće dakle svoje dove odpočinjemo na takav način. I pogledajmo dakle i one dove koje učimo ujutro i naveče ili tokom dana, dakle zikr koji učimo, pogledajte sve te dove na prvom mjestu, dakle od Allaha i subhanahu wa ta'ala imena spominje se dakle ime Allah. Na prvom mjestu, a zatim se spominju i druga imena. Sve to dakle upućuje da je Allah najveće Božije, najveće Božije ime. Osnova je dakle svih drugih imena. Zbog toga niko od Allahovih stvorenja ne može se nazvati ovim imenom. Allah subhanahu wa ta'ala je to ime ostavio samo za sebe, pripisao samo sebi. Pa je rekao u suri Merjem, Hel ta'alamu lehu semija. Znaš li da se neko naziva kao on? Znaš li da neko nosi ime? Allah. Niko. Pa pogledajte, draga moja braća, ono što nas postiče da se što više upoznamo sa ovim Allahovim imenom, da što više upoznamo se s našim gospodarom. Pogledajte, billahi alaikum, Allah subhanahu wa ta'ala otpočeo je svoju knjigu sa ovim imenom, je li tako? Ako uzmemo bismillu, bismillah. Ili ako uzmemo odmah fatihu, nakon toga, dakle, sljedeći ajet, elhamdulillah. Otpočeo je sa ovim imenom, i završio je svoju plemenitu knjigu sa ovim imenom. Allahu Ekber. Otpočeo je sa imenom Allah i završio je. Zadnja sura u Kur'anu jeste sura An-Nas. Kul e'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Ilahin nas. Ha, gospodar, Allah, dakle, onaj Bog koji se istinski obožava od strane svih ljudi. Pa također, kao što nam je poznato, kada oni koji su nevjernici, koji nisu muslimani, kada primaju islam, moraju izgovoriti šehadet, je li tako? A u šehadetu se ne spominje drugo ime do ovo Božje ime, Allah. Ešhedu en la ilaha illallah. Je li tako? Pa dakle, sa ovim imenom, izgovorom ovog imena i svjedočenja da Allah subhanahu wa ta'ala jedini zaslužuje da se obožava, ulazi se u islam. Također, nakon šehadeta, nakon tevhida, najvažniji stup u islamu jeste namaz, jel'i tako? A poziv na namaz jeste ezan. U tom ezanu također se izgovara ašhadu an la ilaha illallah. Također, kada se zaklinjemo, najčešće se zaklinjemo, jel tako? vallahi, billahi, tallahi. Dakle, i tu se spominje ime Allah. I najljepša imena, najljepša imena Allahu subhanahu wa ta'ala jesu, dakle, najljepša imena koja trebamo nadjevati svojoj djeci jesu Abdullah i Abdurrahman. Abdullah. Dakle, opet se tu spominje Allahov rob, i također rob milostivog, što također ukazuje jeli, na veličinu imena, Božijeg imena Ar-Rahman. Pa stoga, jeli, u, u, u bis, besmili, jeli, ili bismili, stoji Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nakon ovog najvećeg Allahovog imena, spominje se ime Ar-Rahman Ar-Rahim, svemilosni i milostivi, želeći dakle time da se ukaže na posebnost ovih imena također. Pa ova dva Allaho subhanahu wa ta'ala imena, Ar-Rahman Ar-Rahim, ukazuju na Allahovu osobinu rahmeta, milosti. Ar-Rahman jeste svemilosni, kao što smo jeli rekli, svemilostivi, sve, svemilosni. Sve onaj koji posjeduje neograničenu milost, onaj koji posjeduje svaku milost, dok Ar-Rahim jeste onaj koji spušta svoju milost na svoja stvorenja. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je Ar-Rahman, onaj koji posjeduje svaku milost, posjeduje neograničenu milost. Ništa se ne može suprostaviti njegovoj milosti kome se on želi smilovati. I on, Allah subhanahu wa ta'ala, te milosti koje posjeduje nije zadržao za sebe, već je on Ar-Rahim, onaj koji spušta svoju milost na svoja stvorenja. Pa možemo zaključiti da su Allahova imena prvo spomenuta općenito, a zatim ova dva Allahova imena Ar-Rahman, Ar-Rahim spomenuta su posebno. Pa ukoliko također večera se podučimo i drugom pravilu iz arapskog jezika iz tefsira, a to je dakle spominjanje posebnog nakon općenitog. Dakle, ukoliko se nakon općenitog spomjena spomjene nešto posebno, onda se želi ukazati na posebnost toga. Toga što se posebno spomenulo. Pa ovdje su Allahova imena spomenuta općenito, sa svakim Allahovim imenom, a zatim spominju se imena Ar-Rahman, Ar-Rahim. Želi se time ukazati na posebnost tih imena također i na osobinu Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sva hvala neka je samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Alhamd jeste hvaljenje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje, kao što vidite, stoji određeni član El. El hamdu. El hamdu određeni član, el, koji ima značenje sveobuhvatnosti. Ima značenje sveobuhvatnosti. Pa zato svaka zahvala, svaka hvala pripada samo Allahu. Nije rečeno alhamdulillah, već je rečeno elhamdulillah. Svaka zahvala, svaka hvala, sva hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Došlo je također lillahi, alhamdu lillahi. Ovaj lam, dakle mi kažemo Allah. Međutim, ovdje je došlo lillahi, pa ovaj lam, lillahi, li, ovaj lam u arapskom jeziku ima značenje ograničenja, ograničavanja, posebnosti, dostojnosti. Pa stoga se kaže u ispravnom prijevodu sva zahvala pripada samo Allahu. Ovo lillahi znači samo Allahu sva hvala, zahvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Hvaljenje Allaha subhanahu wa ta'ala biva spominjanjem, kako kažu islamski učenjaci, spominjanjem Allahove subhanahu wa ta'ala potpunosti, spominjanjem njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava, spominjanjem Allahovih dijela, spominjanjem Allahovih blagodati. Međutim, dragi moj brate, plemeni taj cijenina sestro, svo to spominjanje ne smije biti puko spominjanje. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam razmekša naša srca učeći Allahovu knjigu, iščitavajući Allahovu knjigu i razmišljajući o njegovim riječima. Naše spominjanje svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala ne smije biti puko spominjanje, već to naše spominjanje obavezno mora biti popraćeno ljubavlju, veličanjem našeg gospodara. Zato kada pričaš o svome gospodaru, kada pričaš o Allahu subhanahu wa ta'ala, kada spominješ njegova imena, njegova svojstva, kada spominješ njegove blagodati koje ti je ukazao, sve to moraš popratiti osjećajem ljubavi i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Tvoje srce mora biti ispunjeno ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala jedinom veličanjem Allaha subhanahu wa ta'ala jedinog. U protivnom to neće biti hvaljenje Allaha. To neće biti zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, već će to biti samo puko spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, kako kažu islamski učenjaci. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala spominje uvjete ispravnog načina zahvaljivanja Allahu subhanahu wa ta'ala na nekoj blagodati. Nemojmo misliti da je dovoljno samo da dignemo ruke – kada nam Allah subhanahu wa ta'ala ukaže neku blagodat da mi dignemo ruke i tako se zahvalimo. Hvala ti, dragi Allahu, hvala ti gospodaru moj što si mi to dao. Ne, to nije ispravan način zahvaljivanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne samo to. Ne možemo se samo na takav način zahvaljivati. Pa kaže Ibn al-Qayyim Rahimehullahu ta'ala od uvjeta ispravnog načina zahvaljivanja Allahu subhanahu wa ta'ala jeste pet uvjeta poniznost prema Allahu subhanahu wa ta'ala kada te obasipa svojim blagodatima. Kada te Allah subhanahu wa ta'ala obaspe nekom svojom blagodati, tvoja poniznost prema njemu subhanahu wa ta'ala mora se povećati. Moraš mu biti ponizni rob. Moraš se više odazivati njegovim naredbama i zabranama. Moraš biti skrušeniji pred svojim gospodarom. Također iskazivanje ljubavi. Kad god ti Allah subhanahu wa ta'ala ukaže neku svoju blagodat. Tvoja ljubav neminovno kao vjernika i vjernice mora se povećati prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Billahi alaikum. Zar nije tako na Dunjaluku kada bi vas neko sretao danas pet puta i svaki put davao vam nekakav poklon, hediju? Zar se ne bi vaše srce malo pomalo vezalo za njega? Sigurno. A Allahu subhanahu wa ta'ala pripada naj, uzvišeni primjer. Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva u goste danas pet puta. I svaki puta nakon proučene fatihe u kojoj tražimo mnogo šta, čućemo šta tražimo, jeli? Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva tome i daje nam to. Svaki put. Koliko danas proučimo suru El Fatiha puta na našim dnevnim namazima. Pet namaza kao što vam je poznato, Allah subhanahu wa ta'ala je iz svoje ljubavi prema namazu i održavanja veze sa svojim robovima bio propisao 50 namaza. 50 namaza u toku dana i noći. Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva toliko o sebi i svaki puta nam se odaziva, odaziva se našim dovama. Allah subhanahu wa ta'ala se stidi, ja rab, naš gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala stidi se, da odbije naše dove, jeli? da naše ruke vrati prazne kada mu dovimo. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala na jedan ili drugi način dakle, odaziva se našoj dovi. Pa dakle, neminovno kada nam Allah subhanahu wa ta'ala ukaže neku blagodat, mora se naša ljubav povećati prema njemu. Tu blagodat moramo priznati samo njemu, nikome drugom, jer sve jednu blagodat koju uživamo, uživamo samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ni od kog drugog. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i nema ama baš ni jedne blagodati da je vi uživate, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Bilo je dovoljno da se kaže, po pravilima arapskog jezika, u Kur'anu bilo je dovoljno da se kaže وَمَا بِكُمْ نِعْمَةً فَمِنَ اللَّهِ Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje potvrđuje sa min وَمَا min ni'metin fe min Allah. Pa stoga, ama baš nema ni jedne blagodati da je vi uživate, a da ona nije od Allaha Jalla Jalaluhu. Također, Allaha subhanahu wa ta'ala, da bismo mu se ispravno zahvalili na nekoj blagodati, moramo što češće spominjati po toj blagodati. Wa amma bi ni'meti rabbike fa hadith. A što se tiče blagodati tvoga gospodara, pa pričaj o njima. Spominji svoga gospodara po tim blagodatima. I peti uvjet, ne smijemo dotičnu blagodat upotrebljavati, koristiti u onome što Allah subhanahu wa ta'ala srdi. U onome čemu Allah, čime Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan i onome što on ne voli. Na ovakav način Allahu subhanahu wa ta'ala trebamo se zahvaljivati za sve jednu blagodat koju uživamo. Na ovakav način. Tu blagodat priznati samo njemu, nikome drugom, spominjati ga često po ovoj blagodati, uh, upotrijebiti tu Allahu subhanahu wa ta'ala blagodatu pokornosti njemu, svoju ljubav jačati prema njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i neminovno iz te ljubavi povećat se i naša poniznost, skrušenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sva hvala neka je samo Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova. Gospodaru svih svjetova. Gospodar jeste onaj, rab jeste onaj koji je kod sebe objedinio tri osobine. al halq, stvaranje, al mulk, vladanje svim stvorenim i et tedbir, upravljanje, uređivanje svega stvorenog. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje te osobine, svoje osobine, kao gospodara svih svjetova u suri Yunus 31. ajetu kada kaže قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ emmen jemliku sem'a wal absara, wa men yuhriđu l'hajja minal mejit, wa yuhriđu l'mejite minal hajj, ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون Reci, ko vas hrani s neba i zemlje? Ko vlada sluhom i vidom? Ko vlada? Ko stvara? Ko stvara? Iz živog i, i, i neživog. Iz živog stvara, iz neživog stvara živo, a živo pretvara u neživo. I ko upravlja? Vameju debirul emr. I ko upravlja svim stvorenim? Pa će oni reći Allah, mnogobožci mušrici, reći će Allah, a ti reci, pa zašto ga se onda ne bojite? Svi drugi, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, jesu svjetovi. Svijet u arapskom jeziku, i kao što vidite ovdje, naziva se alemom. Alemom alem, jeste svijet. Ova riječ također u arapskom jeziku ima značenje znaka. Ima značenje znaka, je li tako? Kod nas na džamijama, na munari, onaj najvisočiji je li dio na munari, koji se najbolje i vidi, jer je najvisočiji, naziva se kako? Naziva se alemom, je li tako? Znakom. Znakom da su tu muslimani znakom da stanuju tu muslimani. Dakle, alem jeste i znak, ima značenje znaka, pa ovdje želi se reći Rabbul Alemin, gospodar svih svjetova, želi se reći da svi ti svjetovi ukazuju na gospodara. Svi ti svjetovi koje postoji, koji postoje ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ha? Oni su znak Allaha subhanahu wa ta'ala njegove svemoći, njegove mudrosti, ukazuju na njegovu milost, njegovu veličinu, njegov ponos, pa je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svih svjetova zasigurno. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pogledajte, draga moja brazio, plemente i cijene sestre, odmah na početku sure Allah subhanahu wa ta'ala upoznaje nas sa svojim najljepšim imenima. Upoznaje nas sa svojim najveličanstvenim imenom, sa svojim posebnim imenima, sa svojim posebnim osobinama. Je li tako kod nas? Mnogi ljudi, nasilnici, zulumčari, na Dunjaluku uzimaju za nekakvo pravo da upravljaju drugim ljudima. I počesto su nasilnici prema njima. Pa ovi drugi jadnici koji su pod njihovom, da kažemo, jeli, nekakvom vlašću, I drugi ljudi kada čuju gospodar, kada čuju vladar, čuju za nekoga da ima vlast, boje ga se. Jer su danas se ljudi toliko izopačili da je li imaju nekakvu manju vlast, odma se uzdignu, odma čine nasilje drugima koji su ispod njih. Pa drugim ljudima odmah na um pada da takva osoba sprovodi silu da tlači, ugnjetava, bespomoćni, da se oholi i uzdiže. Pa pogledajte u prethodnom majetu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alemin. Neka je sva hvala gospodaru svih svjetova. Svih svjetova. Ne jednog ili drugog svijeta. Petorice i desterce ljudi, peterce i desterce ljudi, jednog ili drugog svijeta, već svi svjetova. Pa kada neko čuje gospodar svi svjetova, možda bi pomislio da... Ha? Zato Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajetu kaže nemojte se bojati. Allah subhanahu wa ta'ala nije takav kakvi su ljudi. Njemu ništa nije slično. Nakon što je spomenuo svojstvo gospodarstva, kaže Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. On je gospodar svjetova, ali isto tako on sve milosni i milostivi. Onaj koji posjeduje svaku milost i on tu milost nije zadržao za sebe. Njemu nije potrebna. Nije zadržao za sebe, već je on rahim milostivi, onaj koji svoju milost pruža tebi, o čovječe, pa hoćete li biti već jednom svjesni svoga gospodara? Hoćete li mu se pokorno i ponizno već jednom vratiti? To moramo uraditi prije nego li nastupi teški, istiniti dan – dan kada ćemo svimi izaći pred svoga gospodara. Zbog čega? Zbog obračuna, zbog hisaba. Zbog obračuna naših dijela koja smo radili na Dunjaluku. Zar Allah nije milostiv? Da svakako, naš Allah subhanahu wa ta'ala, naš gospodar uzvišeni, jeste milostiv. On je sve milostni i milostivi, ali također i onaj koji strašno kažnjava. Strašno kažnjava nevjernike, one koji nisu vjerovali u njega subhanahu wa ta'ala, koji su poricali njegove riječi i njegove blagodati, zato Allah subhanahu wa ta'ala da se ne bi čovjek nadao samo Allahu subhanahu wa ta'ala milost, a dalje mu ustrajavao u griješenju i nepokornosti, kaže Maliki Jaumidin. Maliki Jaumidin. Vladar dana sudnjeg. Vladar dana sudnjeg. Ovde se pod Jaumudinom misli na sudnji dan. Odnosno na dan kada će se istinski nagrađivati i kažnjavati. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da se ovdje pod Jevmuddin misli na dan nagrada i kazni. Allah subhanahu wa ta'ala toga dana će biti jedini vladar. Jedini vladar. Jedini će on nagrađivati i kažnjavati stvorenja. Ponekad se pod dinom misli na nagradu, kao što je ovdje. Jevmuddin dan nagrada a ponekada se u Kur'anu pod dinom misli na dijela. Kao što je došlo u nama dobro poznatom ajetu, šestom ajetu sure El Kafirun, lekum dinukum valijedin. Vama vaša dijela, nama naša dijela. Ili kako se kaže, kema te dinu tu dan. Kako budeš radio, tako ćeš i zaraditi. U drugom priznatom kiraetu, riječ malik uči se melik. Uči se kao melik. Pa uzimajući, draga moja braćo, plemente i cijene sestre, u obzir oba ova učenja, oba ova kirajeta, oba značenja ove riječi dolazimo do velike koristi. A ona je da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini istinski vladar. Pored njega subhanahu wa ta'ala nema tog koji vlada. On jedini vlada. Zašto? Zato što jedno ime, upućuje na značenje vladara, a drugo na značenje onoga koji upravlja svojim bogatstvom, svojom vlašću. I ove osobine se mogu naći jedino kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga je on jedini istinski vladar. Malik i Melik. Na Dunjalku ima ljudi koji imaju nekakvu vlast. Međutim, on ne upravljaju, oni ne upravljaju njome. Ne upravljaju tom vlašću i tim metkom koji, kojeg posjeduju. Ima ljudi koji upravljaju i metkom, a taj metak nije njihov. Nisu oni istinski vlasnici svega toga, dočim Allah subhanahu wa ta'ala, vladar je svega stvorenog i on upravlja svim stvorenim. Zato je on maliki, maliki je umidin. Zatim dolazi najuzvišenija dova u Kur'ani Kerimu. To je dakle ova dova u suri Al-Fatiha. Mnogi danas zloupotrebljavaju suru Al-Fatiha, pa je uče za svašta. Kada treba učiti dovu za nešto, kažu Al-Fatiha. Uveli su po pitanju Fatihe mnoge novotarije. Pa kažu da je sura Al-Fatiha najbolja dova. Naprotiv, dakle, ovaj ajet sljedeći u suri Al-Fatiha jeste najbolja dova. Dakle, nisu dobro shvatili hadis u kojem se jeli to spominje. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Gospodaru naš, Allahu naš. Samo tebi se potpuno podčinjavamo. Samo tebi potpuno robujemo. Samo tebi se potpuno pokoravamo i sve to činimo uz potpunu ljubav prema tebi. Potpuna pokornost i potpuna ljubav moraju biti zajedno. Stoga ćeš vidjeti vjernike kako svoje najčasnije lice spuštaju na tle, koji se gazi nogama, da dokažu svoju potpunu poniznost i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Njihovo lice spušta se na tle, na zemlju, biva uprašeno, A sve to čine samo zbog pokornosti, poniznosti, ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. To im je draže od svega. Da vjerniku, vjernici neko dođe i kaže da ću ti cijeli dunjalog, samo meni padni na seđdu. To vjernici nikada ne bi prihvatili. Jer se ova poniznost i pokornost iskazuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ova ljubav i ovo srce poklanja se samo Allahu subhanahu wa ta'ala nikome drugom. Stoga je dragi moj brate plementa i cijenim sestru, u ajetu i došlo i ja ke nabudu, i ja ke nabudu. A po pravilima arapskog jezika vrlo lahko se može reći nabuduke, nabuduke, tebe obožavamo, nabuduke. Međutim, treće pravilo, je li večeras kojeg spominjemo, dobro bilo da pišete sebi ova pravila. Treće pravilo, kada nešto što po pravilu arapskog jezika treba doći na kraju. Kada nešto što po pravilima arapskog jezika treba doći na kraju, pa se stavi na početak, onda se želi time ukazati na posebnost toga. Je li tako i u našoj rečenci dolazi subjekat, predikat, objekat? Obožavamo tebe, obožavamo te objekat, jeli? Pa kada se taj objekat koji po pravilu dolazi na kraju rečenice bude postavljen na početak, postavi se na početak, onda se time želi ukazati na posebnost. Pa je došlo i ja ke nabudu. Prvo objekat, zatim dakle subjekat i predikat. I ke nabudu. Samo tebe obožavamo, samo tebe, nikog drugog. Jer Allah subhanahu wa ta'ala jedini zaslužuje da se obožava. Ibadet, obožavanje, obuhvata, činjenje svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavljanje svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Odnosno, ibadet jeste činjenje svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala voli, čime je zadovoljan, bilo da se radi o riječima ili dijelima, radnjama, postupcima, bilo da su to riječi ili dijela javni ili tajni, kako kaže Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dakle, to znači robovanje. To je ibadet. I onaj koji nije takav, onaj koji ne ispunjava što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavlja ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, ko to ne čini, taj istinski ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Abid jeste onaj koji se odaziva svemu onome što od njega traži njegov gospodar i ovo nije moguće osim uz podršku. Je li tako? Nije lahko ispuniti sve što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Nije to lahko. Pa stoga mi to ne možemo ni ispuniti osim uz podršku i pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je stoga nakon ovih riječi ijake nabudu došlo va ijake nestain. I samo od tebe pomoć tražimo, ni od koga drugog pomoć zašta? Za obožavanje samo tebe, kao što samo tebe obožavamo gospodaru naš. Ni od koga drugog ne tražimo pomoć u tome. Tražimo od tebe da nas pomogneš, da nas podržiš u obožavanju tebe jedinog. Ihdine siratal mustaqim. Dakle, nakon prethodnog ajta u onom, jeli vjerodostinom hadisu, hadisi kuciju, Allah subhanahu wa ta'ala kaže ovdje sam podijelio namaz, odnosno fatihu između mene i moga roba. Nakon dakle ovog zadnjeg petog ajeta kaže Allah subhanahu wa ta'ala robe traži, što god budeš tražio ja ću ti dati. Jeli? Ili kako, kako kaže. Pa nakon toga čovjek dovi za sebe. Nakon što je pohvalio Allaha subhanahu wa ta'ala, zahvalio mu se, spomenuo njegova lijepa imena, uzvišena svojstva, spomenuo posebna svojstva koja dolikuju samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, iskazao svoju poniznost, pokorno samo Allahu subhanahu wa ta'ala i traži pomoć u tome, da ga Allah subhanahu wa ta'ala u tome podrži do njegove smrti, ljudske čovječije smrti, kaže i traži za sebe, ihdine sirat al mustaqim, ihdine sirat al mustaqim, uputi nas na pravi put, uputi nas na pravi put, gospodaru naš, Allahu svemilosni milostivi, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjeg dana, ti kojeg jedino obožavamo i od kojeg jedino pomoć tražimo da nas učvrsti na tom ibadetu, od tebe tražimo da nam ukažeš na pravi put koji vodi do tebe i tvoga zadovoljstva. Pa kada nam ukažeš na taj put, tražimo od tebe, molimo te da nas učvrsti na tom putu. Ukaži nam na iman, na dobra djela, poduči nas, dozvoli nam da se podučimo, a zatim nas učvrsti u imanu i činjenju dobrih dijela. Jer hidajet ima značenje upućivanja, ukazivanja, ali isto tako i učvršćivanja, održavanja. Pa dakle ovdje značenje je obuhvatno, dakle dvojako značenje. Uputi nas i učvrsti nas na pravom putu uputi nas na pravi put, ihdi nas sirat al mustaqim, znači uputi nas na pravi put i učvrsti nas na njemu. Na, ka, na koji put, kakav je to put? Sirat al ladina namta alejhim, gajri al magdubi alejhim, vala dalin. Na put onih kojima si darovao svoje, svoje blagodati. Na put onih kojima si darovao gospodaru naš svoje blagodati a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Pa ovaj ajet nadovezuje se na prethodni ajet. Pa je pravi put za kojeg molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi njime i da nas učvrsti na njemu, jeste onaj put kojim su kročili najbolji Allahovi robovi. Robovi kojima je on ukazao svoje blagodati. Vjerovjesnici, iskreni, šehidi i salihuni, dobri ljudi kojima Allah subhanahu wa ta'ala svoju milost darovao i uveo ih u džennet, učinio ih prelijepim drugovima i prelijepim društvom, kako se jeli slično spominje u suri An-Nisa 69. ajetu. Pa gospodaru naš, Allahu naš, molimo te da nas uputiš i učvrstiš na putu vjerovjesnika, iskrenih, šehida, dobrih ljudi. Molimo te da nas uputiš na znanje, na ono čime su oni postigli čvrst iman, na njihova dobra djela, da nas podržiš u činjenju svega toga. Molimo te, Allahu naš, da nas učiniš njihovim drugovima na ahiretu, da nas učiniš njihovim drugovima po dijelima ili barem po ljubavi prema njima na Dunjaluku, a zatim i njihovim drugovima, sabesjednicima sutra na ahiretu, da budemo s njima, da budemo uz vjerovjesnike, Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame i ostale vjerovjesnike, da budemo u Zebu Bekra, Omera, Aliju, Othmana radijallahu anhum ajma'in. Molimo te gospodaru naš da nas učiniš njihovim drugovima i na dunjalku i na ahiretu. Na dunjalku po dijelima, barem ljubavi, ako ne možemo ih dostignuti u dijelima, a njihovim drugovima, sabesjednicima na ahiratu, da budemo s njima. Ako ne, zbog naše tijela, onda zbog naše, inšallahu teala, istinske, iskrene ljubavi prema njima. I molimo te, gospodaru naš, da nas sačuvaš puta onih na koji si se rasrdio i koji su zalutali. Sačuvaj nas puta stramputice svakog puta koji odvraća od pravog puta, od puta tvoga zadovoljstva, od puta imana, i dobrih dijela. Sačuvaj nas nevjerstva i sačuvaj nas nepravde. Sačuvaj nas da činimo najveću nepravdu, širk, mnogoboštvo tebi, gospodaru naš. I sačuvaj nas svake nepravde tvojim stvorenjima. Molimo te za pravi put, a sačuvaj nas od puta onih na koji se ti rasrdio i koji su otišli na stran puticu. Oni na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio, jesu židovi. I svi oni, svi oni koji poznaju istinu, ali ne rade po njoj. Ne Nemojmo samo misliti da se ovdje misli samo na židove. Ne shvatajmo tako. Na židove, do dolaska Muhammeda a.s. a zatim i na sve one koji poznaju istinu, saznaju istinu, a zatim ne rade po njoj. Naročito one koji to čine iz inata dok oni koji su zalutali jesu kršćani. Zalutali su prije pojave Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, jesu kršćani. Ali i svi oni koji rade po neistini, ne želeći da saznaju istinu, ne želeći da sjednu na halke ili u halke gdje se širi ispravno šerijetsko znanje, već postupaju u Allahovoj vjeri kako oni žele. Obožavaju Allaha subhanahu wa ta'la kako oni žele takvi su, takvi su zalutali. Prvi su u većoj zabludi od drugih, jer znaju, a ne rade. I jasno tvrde da to i ne žele, ne žele raditi. I nađe su, dok se drugi su prostavljaju zato što ne znaju. A mi Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas sačuva svake zablude i velike i male. Allahumma amin. Draga moja braća, plemente i cijene sestre, ko malo više razmisli o ovoj prvoj kuranskoj suri, uvidjet će da sura Al-Fatiha govori o Allahu, o ibadetu njemu, odnosno propisima, i govori o vjerovjesnicima. Govori o vjerovjesnicima, njihovom putu i onima koji su im se odazvali, kao i onima koji im se nisu odazvali. Pa upravo o ovim trima cijelinama, je li tako? Ove tri cijeline govori i cijeli Kur'an. Ove tri cijeline, velike tri cijeline, o Allahu subhanahu wa ta'ala, o ibadetu njemu, odnosno propisima, i o vjerovjesnicima, njihovim narodima, njihovim postupcima na dunjalku i sutra njihovoj nagradi ili kazni na ahiretu, govori cijeli Kur'an. Ove tri velike cijeline. Pa se stoga, kao što vam je poznato, i sura, Al-Ikhlas u hadisu spominje kao trećina Kur'ana. Zbog čega? Zato što od početka do kraja govori čisto, samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga se i zove ihlas, ona koja je čista. Čisto, od početka do kraja govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto se zove trećina Kur'ana? Zato što jedna trećina Kur'ana govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Druga trećina Kur'ana govori o propisima. I treća trećina govori o vjerovjesnicima i njihovim narodima na dunjalu koji je na Ahiretu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje u prvoj kuranskoj suri nagovještava o čemu je riječ u cijelom Kur'anu. O Allahu, o propisima i o vjerovjesnicima, njihovim pozivima i narodima koji su im se odazvali ili ne. Pa stoga islamski učenjaci kažu sura El-Fatiha općenito obuhvata kuranske propise po pitanju tevhida, propisa i nagrade i kazne, kao i drugih propisa, pa se zbog toga i naziva majka Kur'ana, umul Kur'an. Zbog toga se i naziva majka Kur'ana, a ono kome se ili čemu se vraća, naziva se majkom. Je li tako? Je li tako? I mi kažemo, je li na Dunjaluku, dijete, kada osjeti ili predosjeti opasnost, doziva uglavnom majku, traži majku, majku se vraća. Pa i ovdje, dakle, propisi, svi propisi koji su spomenuti u Kur'anu vraćaju se suri Al-Fatiha. Imam Al-Kurtubi, rahimehullahu ta'ala, u svome tefsiru kaže u suri Al-Fatiha spomenute, spomenute su osobine i svojstva kakva se ne spominju u drugim surama. Zbog čega je rečeno da je cijeli Kur'an sadržaj u njoj sadržan u njoj. Zbog toga je rečeno da je cijeli Kur'an sadržan u njoj, u suri Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha sa koliko riječi? Kaže Imam Kurtobi, sura Al-Fatiha sa 24 riječi obuhvata svo znanje iz Kur'ana. Sura Al-Fatiha sa 24 riječi, samo sa 24 riječi, obuhvata svo znanje iz Kur'ana. Kratko, koristi sure Al-Fatiha na osnovu svega onoga što je prethodilo. I sure Al-Fatiha zaključujemo i vidimo da svako dijelo trebamo otpočeti sa Allahovim imenom. Allah subhanahu wa ta'ala svoj govor je otpočeo sa svojim imenom, Bismillah iz sure Al-Fatiha vidimo da je najveće Božje ime Allah. Također saznajemo da se Allah subhanahu wa ta'ala opisao osobinom milosti i Allahova milost pretekla je njegovu srđbu. Tu milost Allah subhanahu wa ta'ala nije zadržao za sebe, već je pruža, spušta ka svojim stvorenjima. Iz sure Al-Fatiha zaključujemo da svaku potpunu zahvalu potvrđujemo samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da hvalimo i slavimo samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, da hvaljenje i spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala mora neizostavno biti popraćeno s ljubavlju, potpunom ljubavlju. Samo se Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljuje na svakom stanju. Allahov poslanik alaihi salatu wasalam kada bi vidio nešto što ga zadivljuje i raduje, što ga divi, što ga čini radosnim, rekao bi neka je svaka hvala samo Allahu sa čijom blagodati završavaju se sva dobra djela. Dok kada bi vidio suprotno od toga, rekao bi Alhamdulillahi ala kulli hal. Neka je svaka hvala samo Allahu subhanahu wa ta'ala na svakom stanju. Kako bilježe Ibn Mađe i Hakim, a šeha Albani rahimahullahu ta'ala hadis ocjenjuje dobrim u sahihu sunena Ibn Mađe. Iz sure Al-Fatiha zaključujemo da prilikom spominjanja Allahovih imena i svojstava, prvo se spominje svojstvo uruhijata, a zatim svojstvo robobijata, jer je došlo Elhamdu lillahi rabbil alemin. Neka je svaka hvala samo Allahu, Allah jeste jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja. Dakle, osobina uluhijeta, dostojnog obožavanja, zatim Rabbul Alemin, gospodar. Zatim se spominje Rububijet, gospodarstvo nad svim stvorenjima. Iz sure Al-Fatiha vidimo da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svih stvorenja, svih svjetova. Sva stvorenja na sebi svojstven način ukazuju na svoga stvoritelja svi svjetovi ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala, na njegovu svemoć, njegovu mudrost. I sure Al-Fatiha saznajemo za sudnji dan, da je on istinit, da će doći proživljenje. I saznajemo da će Allah subhanahu wa ta'ala tada biti istinski vladar on je istinski vladar i na Dunjalu i na Heretu kako je prethodilo iz pojašnjenja riječi Maliki i Meliki. I na Heretu će biti jedini istinski vladar, jedino će on Đelle Đelaluhu nagrađivati, jedino on kažnjavati. Sve nas to postiče da se pripremamo za sudnji dan. Kada će svako od nas biti nagrađeno onako kako bude radio, na sudnjem danu nema drugog vladara pa da ti pomogne. Jedini vladar, istinski vladar, jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Pa stoga pripremaj se za susret sa svojim gospodarom. Allah subhanahu wa ta'ala nagrađivaće i svoje milosti i kažnjavaće na osnovu svoje pravednosti. Allah kada nagrađuje, nagrađuje i svoje milosti. Zato kada čujemo hadise ili kuranske ajete u kojima se spominje neko dijelo, radimo ga, draga moja braćo, požurimo da ga radimo. Kada čujemo da Allah subhanahu wa ta'la za dotično dijelo obećava neku nagradu, znajmo, budimo ubjeđeni da će Allah subhanahu wa ta'la preko toga dati još mnogo više. Jer kada Allah subhanahu wa ta'la nagrađuje, onda istinski nagrađuje. A kada Allah subhanahu wa ta'la kažnjava, onda kažnjava pravedno i svoje pravednosti. I sure Al-Fatiha zaključujemo da se samo Allah subhanahu wa ta'ala obožava, niko drugi pored njega, da se samo njemu potčinjava, da se samo njemu pokorava, samo se njemu roboje. Samo se Allahu subhanahu wa ta'ala poklanja potpuna ljubav, jer je samo on, Allah subhanahu wa ta'ala, i dostajan toga. Samo se od Allaha subhanahu wa ta'ala traži pomoć u ibadetu, čvrstina, čvrstina, postojanost u obožavanju samo njega. Samo se na Allaha subhanahu wa ta'ala oslanja i samo se njemu prepušta. I sura Al-Fatiha zaključujemo da sve blagodati pripisujemo samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zaključujemo da su uputa i čvrstina na uputi samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa stoga to i tražimo samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ni od koga drugog. I sura Al-Fatiha uviđamo da da se ljudi na ovom svijetu, na Dunjalku, dijele na tri kategorije. Kategorija ljudi kojima je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao svoje blagodati. I kategorije na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio i koji su zalutali. Tri kategorije, nema više. Oni kojima je Allah subhanahu wa ta'ala iskazao svoje blagodati, oni na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio i koji su zalutali. I sure Al-Fatiha uviđamo i zaključujemo da kršćani nakon dolaska Allahog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam upoznati su sa istinom. Sa dolaskom Muhammeda alaihi salatu wasalam objavljivanjem Kur'ana svi su ljudi dakle upoznati sa istinom. I kršćani nakon dolaska Allahog poslanika alaihi salatu wasalam upoznati su sa istinom, pa oni od njih koji odbiju priznati Muhammed alaihi salatu wasalam za Allahog poslanika, tada oni postaju jednaki židovima. Tada oni, oni koji, kojima je istina od kršćana postala jasna i odbijaju da prihvataju tu istinu, odbijaju Muhammeda alaihi salatu wasalam da ga posvjedoče da je on poslanik Allaha subhanahu wa ta'ala, tada i oni postaju jednaki židovima, odnosno oni na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio. Draga moja braćo, plemente i cijenine sestre, ovo je veličanstvena kuranska sura. Vidimo i sami, čujemo i sami. I niko zasigurno od ljudi nije u mogućnosti da u potpunosti obuhvati sva značenja sure El Fatiha. Pa je ovo nekoliko riječi o suri El Fatiha od mene roba potrebnog Allahu subhanahu wa ta'ala milosti, ovo nekoliko riječi o suri Al-Fatiha bilo je poput kapi iz mora. Poput kapi iz mora, a onaj koji želi da se mnogo, mnogo više upozna s njenim, s njenim značenjima, neka čita vrijedno djelo istaknutog učenjaka Ibnul Qayyim Rahimehullahu ta'ala, djelo dijelo Medariđu salikin Allah vas nagradio najboljom nagradom. Molimo ga subhanahu wa ta'ala danas, kao što nas je večera sastavio, pa i na ovakav način, danas ako Bog da sutra sastavi u džennetu s vjerovjesnicima, šehidima, iskrenim i dobrim. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam omili njegov govor, Kur'an i Kerim, da žurimo da iščitavamo njegovu knjigu, razumijevamo njegovu knjigu, razmišljamo o njegovoj knjizi, njegovim riječima, a zatim sve to, inšallahu teala, tražeći od njega uzvišenog pomoć i podršku primijenimo u svome životu. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da nam pomogne da se što više vežemo za njegovu knjigu, da ga što češće spominjemo njegovim riječima iz Kur'ani Kerima, da time jačamo svoju vezu sa našim uzvišenim gospodarom, da to ako Bog da bude dokaz naše ljubavi prema njemu, subhanahu wa ta'ala, on je kadar da nas pomogne u tome. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم Neka je svaka hvala i slava Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju s čijom blagodati završavaju se sva dobra djela. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. بدأت ببسم الله في النظم أولا أولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعتراته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما دائما وما ليس مبدوءا به أجذام العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قرا مثاله كالترج حاليه مريحا ومكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويمامه ظل الرزانات قنقلا هو الحر إن كان الحريا حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإنا كتاب الله أوثاق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقى الله سنمو تهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به موصلا متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والدك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإسلام الإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكمالا لها شوهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابهم متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السري في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا نعيسى ثم عثمان ورشهم بصحباته المجد الرفيع تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كثير القوم معتلا روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا وأما الإمام المازني صريحه منهم أبو عامر البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتبا قتيلا روى خالف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا وليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدري وفي الذكر قد خلا أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا لهم طرق يهدى بها كل طريق ولا طارق يخشى بها متمحلا وهن اللواتي للمواتين صبتها مناصب الرقيب فانصب في نصابك مفضلا وهانذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا أولا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجالا جعله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا وربما كان كرر الحرف قبلها لمعارض والأمر ليس مهولا ومنهن للكفر ثاء مثلث وستاتهم بالخاء ليس بأغفلا عانيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذالوهم ليس مغفلا وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا وذو والناقط شين للكساء وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحاب هما مع حفصهم عما نافع وشام سما في نافع وفتى العلا ومكين وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصى بنا آثار حالا وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوف ونافعهم علا ومهما آتت من قبل أو بعد كلمات فكن عند شرط واقض بالواو فيصلا وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح حب الذكاء لتفضلا كمد كمد وإثبات وفتح ومدغام وهمز ونقل واختلاس تحصلا وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان أخاه منزل منزلا وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيره بالفتح والنصب أقبالا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا وسوف أسمي حيث يسمح نظمه بي فيه موضحا جدا معما ومخولا وما كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطلا أمينا وأمنا للآمين بسرها وإن عاثرت فهو الآمون تحملا أقول لحر والمروءة مرؤها لإخواته المرآة ذو النور مكحالا أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادي عليه كاسد السوق أجملا وظنا به خيرا وسامح نسجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا وإن كان خرق فاداركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقوالا وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الآن ينام الكل في الخلف والقلال وعش سالما صدرا وعن غيبة فغبت حضار حضار القدس أنقى مغسلا وهذا زمان الصبر من لاك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء ولو أن عينا سعدت لا توكل جفت سحائبها بالدمع دما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت فات فاتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعولا يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والآلاء وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذل تبذلا لا إله العرش يا إخواتي يقي جماعاتنا كل المكاريه هو لا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي إلا ستر سترهم تجللا فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا